Septintas skirsnis. Tad dabar suprantate, tęsai Faberis, kodėl žmonės knygų taip nekenčia, kodėl jų taip bijo. Jos parodo mums poras gyvenimo veide. Tie, kuriems rūpi tik tai ramybė, norėtų matyti vien vaškinius veidus, be porų, be plaukų, be išraiškos. Mes gyvename tokiu laiku, kai gėlės užuot gerusios sodrų lietaus vandenį ir delingos dirvos syvus, nori misti taip pat gėlėmis, bet juk net fejerverkas visą jų nuostabų grožį sukūrė žemės chemiją. Tačiau kažkodėl mes galvojame, kad galime aukti misdami gėlėmis ir fejerverkais, neužbaigę to ciklo, kuris gražina mus tikrovin. Ar jūs žinote padavimą apie Herkulį ir Antėją? Ta milžina pasižyminti nepaprasta jėga. Bet jis buvo stiprus tol, kol tvirtai stovėjo ant žemės. O kai Herkulis atplėšęs jį nuo žemės pakėlė į orą, jis žuvo. Tas pats tinka ir mums gyvenantiems dabar šiame mieste, arba aš jau visiškas beprotis. Taigi štai tas pirmasis dalykas, kurio mums trūksta – kokybės mūsų žinių audinio. O antrasis – laisvalaikis. Bet juk mes turime daugybę atliekamų laiko. Taip, atliekamų laiko turime, bet ar mes turime laiko pagalvoti – Arba jūs lekiate automobiliu šimto mylių per valandą greičiu, kai apie nieką kitą negali galvoti kaip tik apie grėsantį pavojų, arba žaidžiate kokį nors žaidimą, arba sėdite kambaryje su ketursieniu televizoriumi, o su juo negi pasiginčysi. Kodėl? Dėl to, kad tai, ką rodo televizorius, yra tikrovė. Į betarpišką ją galima apčiuopti. Ir jis sako, ką jūs turite galvoti. Ji grūda jums tai galva štai jūs ir pradedat tikėti, kad tikriausiai taip ir turi būti. Ir jums atrodo, kad kitaip ir būti negali. Jūs neša žaibo greitumu į jau padarytas išvadas. Ir jūsų protas nespėja net pasipriešinti ir sušukti, kokia nesąmonė. Tik giminaičiai žmonės. Atleiskit, ką jūs pasakėte. Mano žmonos nuomonė knygose nėra tos tikrovės. Ir ačiū Dievui, kad nėra. Jūs galite užversti knygą ir pasakyti, palūkėk valandėlę. Jūs jos viešpats, bet kas išplėš jūs iš nagų, į kuriuos patenkate įjungę televizinę svetainę. Įminko jūs kaip molį, keisdama jūsų pavidalą pagal savo užgaidas. Ir ši aplinka tokia pat reali kaip ir pasaulis. Ji tampa tiesa, ji yra tiesa. Knygą gali įveikti protas, bet nežiūrint visų mano žinių ir skepticizmo, aš niekad nesiryžau ginčyti su simfoniniu orkestru, su šimtu instrumentų, trenkiančių nuo spalvoto trimačio ekrano mūsų pasibaisėtinose svetainėse. Kaip jūs matote, mano svetainė tai tik keturios paprastos tinkluotos sienos. O jais, jis parodė du mažus guminius kamščius, užsikemšausis, kai važiuoja metro. Denhemo pasta dantims – Jie nedirba, jie neverpia, ištari Montegas užmerkęs akis. Bet kasgi toliau? Ar knygos padės mums? Tik tokiu atveju, jei mes turėsime trečią būtiną sąlygą. Pirmoji, kaip aš jau minėjau, yra mūsų žinių kokybė, antroji laisvalaikis, kad būtų kada jas įsisavinti, o trečioji – tai teisė veikti remiantis tuo, ką mes sužinojome iš pirmųjų dviejų sąveikos. Bet vargu, ar vienas perkaršęs senis ir vienas nusivylęs gaisrininkas gali ką nors nuveikti dabar, kai jau taip toli nueita. Aš galiu gauti knygų. Jūs markiai rizikuojate. Argi mirštantį šituo nugazdinsi, kai neturi ko netekti, jokia rizika nebaisi. Jūs dabar pasakėte labai įdomų dalyką, nusijokė Faberis, o juk niekur to neskaitėte. Negi knygose šitai prašoma – Man tai savaime atėjo į galvą. Tuo geriau, vadinasi, nesugalvojote specialiai man ar kam nors kitam ar savo pačiam. Montegas pasilenkė į priekį. Štai ką šiandien pagalvojau. Jei pasirodytų, kad knygos tikrai vertingos, ar mes negalėtume parūpinti spausdinamos mašinos ir atspausdinti dar kelis egzempliorius? Mes? Taip, jūs ir aš. O ne, Faberis įsitiesi bet leiskite man išdėstyti savo planą. Jei jūs nesiliausite, aš būsiu priverstas jūs išprašyti. Bet argi jūsų tas nedomina? Ne manęs nedomina tokios kalbos, už kurias galiu būti sudegintas. Kas kita, jei galima būtų kokiu nors būdu sunaikinti pačią gaisrininkų sistemą. Jeigu jūs pasiūlytumėt atspausdinti daugiau knygų ir paslėpti jas gaisrininkų namuose visoje šalyje – kad pačių padėgėjų širdyse būtų pasėtos abejonės sėklos. Tuomet aš pasakyčiau bravo. Slapta pakišti knygų, duoti aliarmo signalą ir žiūrėti, kaip dega gaisrininkų namai. Ar taip aš jūs supratau? Faberis pakeilė antakius ir pažvelgė į Montegą, tartu matydamas kitą žmogų. Aš pajuokavau. Jūs manote, kad šis planas vertas dėmesio? Prisiekite, kad jis padės. Niekas negarantuoja tokių dalykų. Juk kai mes turėjome visas knygas, kurios buvo reikalingos, vis tiek atkakliai ieškojome aukščiausios uolos, nuo kurios galėtume pulti stačia galvą. Bet vienas dalykas aiškus, mums reikia atsikvėpti, mums reikia žinių ir gal po kokio tūkstančio metų mes savo šuoliams pasirinksime žemesnes uolas. Juk knygų pareiga priminti mums, kokie mes asilai ir nepataisomi kvailiai. Jos kaip pretorioniškoji Cezario sargyba, kuri aidint triumfo garsam šnipždėjo jam į ausį. Atmink Cezarį, kad ir tu mirtingas. Daugumas mūsų negali visur suspėti, su visais pakalbėti, pamatyti visus pasaulio miestus. Mes neturime nei laiko, nei pinigų, nei tiek daug draugų. Visa tai, ko jūs ieškote, Montegai egzistuoja pasaulyje. Bet eilinis žmogelis 99 procentų sužino iš knygų. Neprašykite garantijų ir nemanykite, kad įsigelbėjimas tai koks nors vienas dalykas, ar tai žmogus, ar mašina, ar biblioteka. Pats padėkite sukurti tai, kas gali išgelbėti pasaulį. O jeigu nuskesite, bent žinosite, kad numirėt plaukdamas į krantą. Montegas atsistojo ir ėmė žingsniuoti po kambarį. Na tai kaip? paklausė Montegas. Ar jūs rimtai kalbate? kuo rimčiausiai. Klastingas planas, ką besakyti, Faberis nervingai dirstelėjo į miegamojo duris. Matyti, kaip visoje šalyje liepsnoja gaisrininkų namai, kaip griūva išdavystė židiniai. Salamandra ryjanti savo uodegą, čia tai bent suprantu. Aš turiu visų gaisrininkų adresus. Jeigu mes sukursime savotišką pogrindinę, žmonėmis negalima pasitikėti. Štai kas baisiausia – jūs padeginėsite aš, o kas daugiau? Argi neliko profesorių tokių kaip jūs, buvusių rašytojų, istorikų, kalbininkų, išmirė ar paseno? Juos senesni tuo geriau, mažiau sukels įtarimu. Juk jūs pažįstate tokių ne vieną dešimtį, prisipažinkite. O taip yra nemažai aktorių, kuriems jau daugelį metų neteko vaidinti Pirandelio, Šau ir Šekspyro pjesėse – kadangi jos per daug tikroviškai atspindi pasaulį. Mes galėtume pasinaudoti jų pykčių, o taip pat kilnių įniršių tų istorikų, kurie per 40 metų nėra parašę nė vienos eilutės. Tiesa, mes galėtume įkurti mokyklą, kurioje mokytume žmonės mąstyti ir skaityti. Taip, bet tai lašas jūroje. Visa mūsų kultūra merdi. Reikia perlydyti jos greučius ir pakeisti jų formą. Bet dievaži, tai netai paprasta. Neužtenka vėl paimti į rankas knygą, kurią prieš pusę šimtmečio atidėjai į šalį. Atsiminkite, kad gaisrininkai būna retai reikalingi. Žmonės patys laisvu noru liovėsi skaitę. Jūs, gaisrininkai, laikas nuo laiko rengiate mums cirko vaidinimus, padeginėjate namus, o minios renkasi pasižiūrėti puikaus reginio, bet tai iš esmės tik šiaip divertismentos, vargu ar būtinas tvarkai palaikyti. Ir taip jau maištaujančių beliko vos maža saujelį. O iš to saujelės daugumą nesunku įbauginti, panašiai kaip mane. Ar jūs mokate šokti vikriau negu baltasis klaunas? Ar galite perėkti misterį Džimiką ir visus svetainės giminaičius? Jei galite, tai jūs, Montegai, pasieksite savo. O šiaip, žinoma, jūs kvailys. Žmonės juk tikrai linksminasi ir pasidaro savo galą ar žudo vieni kitus. Kol jie šnekučiavo rytų, pusėn be paliovos skrido bombonešių eskadrilės, bet abu vyrai tik dabar atkreipė dėmesį ir sukluso, jausdami kaip nuo galingo reaktyvinių motorų reumojimo virpa kiekvienas jų kūno raumuo. Kantrybės Montegai. Štai prasidės karas ir visos mūsų svetainės nutils. Mūsų civilizacijas trimagalviais rieda į pražutį. Pasitraukite į šalį, kad ir jūs nepatektumėt į šį verpetą. Bet juk kas nors turės mokėti kurti, kai viskas nugarmės į prarąją. Kasgi? Tie, kurie gali pacituoti Miltoną, kurie dar prisimena Sofoklą, bet ką jie veiks? Primins tiems, kurie išliko gyvi, kad žmogus turi ir gerų pusių, bet anie tik žiūrės, kur čia pastvėrus akmenį ir paleidus kitam į kaktą. Keliaukit namo, Montegai, atsigulkit, kam reikia veltui leisti savo paskutinės valandas, kam tušiai blaškytis ir neikti, jo kakta sienos nepramuši. Vadinasi, jūs jau viskam abejingas? Anai tol neabejingas, priešingai, aš neatsargu tuo. Ir atsisakote man padėti. Viso gero, viso gero. Montego rankos paėmė Bibliją. Jis net pats nusistebėjo tuo, ką padarė jo rankos. Ar jūs norėtumėte turėti šią knygą? Paukočiau už ją savo dešinę, pasakė Faberis. Montegas stovėjo ir laukė, ką toliau veiks jo rankos. O jos pačios savaime tartum dvi gyvos būtybės siekiančios vieno tikslo ėmė plėšti iš knygos lapus, išplėšė titulinį lapą, po to pirmą puslapį antrą Beproti, ką jūs darote? Faberis pašoko kaip įgeltas. Jis puolė prie Montego, bet tas atstumė jį. Montego rankos tebesidarbavo. Dar šeši lapai nukrito ant grindų, jis pakėlė juos ir čia pat Faberio akivaizdoje suglamžė. Liaukitės, ką jūs darote, sušuko senis. O kas man uždraus? Aš gaisrininkas. Galiu jūs sudeginti. Senis stovėjo, žiūrėdamas į Montegą. Jūs to nepadarytumėt. O kodėlgi ne? Toji knyga, nedraskykite jos. Faberis sudribo į kėdę, jo veidas pabalo lūpos drebėjo. Aš ir taip jau pavargęs, tad netimkite mano paskutinių jėgų, ko jums reikia. Aš noriu, kad jūs pamokytumėt mane. Gerai, gerai. Montegas padėjo knygą. Jis ėmė lyginti suglamžytus lapus, o senis sekė jį pavargusiu žvilgsniu. Faberis krestelėjo galvą tartum atbusdamas ir paklausė. Jūs turite pinigų, Montegai? Šiek tiek, keturis ar penkišimtus dolerių, o kas? Atneškite juos man. Aš pažįstu žmogų, kuris prieš pusę šimtmečio spausdino mūsų koledžo laikraštį. Tai buvo kaip tik tais metais, kai aš atėjęs į auditoriją naujo semestro pradžioje, sužinojau, kad klausytis dramos kurso – nuo Eschilo iki Oneilo užsirašė vienu į vieną studentas. Suprantate, ištirpo, nelyginant puiki ledo statula saulės atokaitoje. Aš menu, kaip vienas po kito, tartum didžiuliais peteliškis išmirė laikraščiai. Niekas jų nepasigėdo, niekas nepasiilgo. Ir tuomet supratusi, kad bus kur kas naudingiau, jei žmonės skaitys tik apie įstringus pabučiavimus ir visokias peštines – mūsų vyriausybė nutarė išbristi iš tos padėties, pasikviesdama į talką jūs, ugnies rykus. Tai matot, Montegai, yra tas bedarbis paustuvininkas. Mes galime atspausdinti kelias knygas ir laukti, kol kils karas, kuris sugriaus dabartinę tvarką ir išjudins mus iš sustingimo. Kelios bombos ir visi giminaičiai įsikūrė namų sienose, visa ta juokdarių gauja bematant nutils ir užstojusioj tyloj mūsų šnapždesys gal pasiek žmonių širdis. Jėdu stovėjo, nenuleisdami akių nuo knygos gulinčios ant stalo. Aš stengiaus atsiminti, tarė Montegas, bet po velnių, tik apsisuku, toj pat viskas išgaruoja. Dieve, kaip norėčiau kai ką pasakyti brandmeisteriui. Jis apsiskaitęs ir į viską gali atsakyti, ar bent jau taip atrodo, jo balsas kaip sviestas, Tik bijau, kad jis perkalbės mane. Ir aš vėl pasidarysiu toks kaip anksčiau. Juk vos prieš savaitę, pumpuodama žibalą, galvojau, na ir smagumėlis, kaip kažinka. Senis linktelėjo galvą. Tie, kurie patys nestato, turi greuti. Ši tiesa sena kaip pasaulis. Mažamečių nusikaltėlių psichologija. Tai štai, kas aš toks. Visi mes iš dalies tokie. Montegas pasuko prie durų. Ar jūs negalite kokiu nors būdu padėti man, kai aš šį vakarą susitiksiu su ugnies brandmeisteriu? Man reikalingas skydas, kuris atremtų smūgius, o aš velniškai bijau, kad neatsilaikysiu, jeigu jis vėl prirems mane prie sienos. Senis nieko neatsakė, tik vėl dirstelėjo neramiom akim į miegamąjį. Montegas pastebėjo jo žvilgsnį. Na tai kaip? Senis giliai atsiduso – Užmerkęs akis ir tvirtai suspaudęs lūpas, jis dar kartą įtraukė oro ir pagaliau iškvėpė. Montegai, pagaliau pasisukęs į Montegą, senis pasakė, eime, dar kiek, ir aš būčiau leidęs jums išeiti. Aš tikrai bailys ir senas kvailys. Faberis atidarė miegamojo duris ir įvedė Montegą į nedidelį kambarėlį, kuriame buvo stalas užverstas metaliniais įrankiais, įsiraizgiusiais į plonutę, vos įžiūrimą vielą, daugybę mažyčių spiralių, špūlių ir kristaliukų. Kas tai? paklausė Montegas. Mano nepaprasto bailumo įrodymas. Aš tiek metų išgyvenau vienas, kurdamas vaizduotėje įvairius paveikslus. Knibinėti elektros prietaisus ir radio imtuvus buvo mano silpnybė. Mano bailumas taip išbujojo, jog sužadino kažkur jo šešėlyje tūnojusią maištaujančią dvasę paskatino mane sukurti štai ką. Jis paėmė nuo stalo mažytį žalios spalvos metalinį daikčiuką, panašų į nedidelio kalibro kulką. Iš kur ėmiau tam lėšų, paklausite? Žinomas daiktas, uždarbiaudavau biržoje, juk tai paskutinis prieglobstis pavojingam inteligentui netekusiam darbo. Taigi uždarbiaudavau biržoje, konstravau savo prietaisą ir laukiau. Pusę gyvenimo drebėdamas laukiau, kad kas nors prašnekintų mane. Pats nedrįsau nieko užkalbinti. Jau tuomet, kai mudu sėdėjome drauge parke, aš žinojau, kad jūs kada nors usuksite pas mane. Tik sunku buvo atspėti, ar ateisite kaip gaisrininkas, ar kaip draugas. Tas mažas prietaisėlis buvo gatavas jau prieš kelis mėnesius. O aš vos neleidau jums išeiti. Štai koks aš bailys. Jis panašus į radijo imtuvėlį kriauklelį. Bet tai ne tik radijas. Jis gali klausyti. Jeigu jūs įsikišite jį į ausį, Montegai, aš galiu ramių ramiausiai sėdėti namie, šildydamas savo senus įbaugintus kaulus ir niekiek nerizikuodamas klausyti ir tyrinėti gaisrininkų pasaulį, ieškoti jo silpnųjų pusių. Aš būsiu kaip bičių motina, saugiai tupinti savo avilyje o jūs būsite bitė darbininkė mano klajojanti ausis. Tiesą sakant, aš galėčiau turėti tokias ausis visose miesto dalyse, įvairiausių žmonių tarpe, galėčiau klausytis ir daryti išvadas. Jeigu bitė žus, man tas niekiek nepakenks. Aš savo sėdėsiu saugiai namie, pergyvendamas baimę maksimaliame komforte ir minimale rizika. Matot, koks tai saugų žaidimas kokios aš vertas paniekos. Montegas įsikišo žalę kulkelę į ausį, senis taip pat įsidėjo į ausį panašų prietaisą ir jo lūpo sukrutėjo. Montegai. Balsas skambėjo kažkur giliai Montego galvoje. Aš girdžiu jūs, senis nusijokė. Ir aš jūs puikiai girdžiu, Faberis kalbėjo pašnapždomis, bet jo balsas aiškiai skambėjo Montego galvoje. Kai bus laikas, eikite į gaisrinę. Aš būsiu su jumis. Pasiklausykime drauge jūsų brandmeisterio bičio. Galbūt jis vienas iš mūsų, ką gali žinoti. Aš pakuždėsiu jums, ką sakyti. Mes parodysim jam, ko esam verti. Sakykit, jūs nekenčiat manęs dėl tos elektroninės baimės? Štai aš išvarau jūs į tamsią naktį, o pats pasilieku už fronto linijos mano ausys klausys, o jums ko gero, už tai nukirs galvą. Visi mes darome tai, ką galime, pasakė Montegas. Jis padavė Bibliją seniui į rankas. Štai imkite. Aš pabandysiu gražinti kokią nors kitą knygą. Rytoj. Taip, rytoj aš pasimatysiu su bedarbiu spaustuvininku. Tiek ir aš galiu padaryti. Labanakt, profesoriau. Nesakykit labanakt. Aš būsiu su jumis visą naktį ir kaip įkyrus uodas zirzensiu jums jausį, kai tik prireiksiu. Bet šiaip ar taip, jums leiskite palinkėti labos nakties ir sėkmės. Durys prasvėrė ir užsidarė. Montegas vėl atsidūrė tamsioje gatvėje, jo akys malsiai žvelgia į pasaulį. Ta naktį net ir dangus ruošėsi karui. Vėjas gainiojo debesis, jų properšuose kaip budrios priešų akys mirgėjo milijonai žvaigždžių, o dangus nutviekstas patekančio mėnulio raudonos pašvaistės, rodės tuoj ims ir užgrius ant miesto, sutrindamas jį į baltas dulkes. Štai kokia buvo toji naktis. Montegas ėjo iš metro, pinigai gulėjo jo kišenėje, jis jau buvo užsukęs į banką, kuris dirbo visą naktį ir kiekvieną naktį, ir kurį aptarnaudavo mechaniniai robotai – Jis ėjo ir klausėsi, ką praneša kriauklelė įkišta į jo ausį. Mobilizuotas vienas milijonas žmonių. Jei prasidės karas, greita pergalė užtikrinta. Staiga balsą nustelbė muziką ir jis nutilo. Mobilizuota 10 milijonų, kuždėjo kitoje ausyje Faberio balsas. Bet skelbia, kad vienas. Taip ramiau. Faberis? Taip. Aš negalvoju. Kaip visuomet, aš tik atlieku tai, kas man įsakyta. Jūs pasakėte paimti pinigus ir aš paėmiau, bet pats apie tai nepagalvojau. Kadagi aš pradėsiu veikti savarankiškai? Jau pradėjote veikti, kai pasakėte tuo žodžius, bet jūs turėsite pasikliauti manimi. Aš jau kai kuo pasiklioviau. Taip ir matote, kur atsidūrėte. Kurį laiką jums teks klaidžioti patamsyje. Štai mano ranka – remkite su ją. Pereiti į kitą pusę ir vėl vykdyti kitų nurodymus, aš visai to nenoriu. Tai ką man stoti jūsų pusėn? Jūs jau išgudrėjote, Montekas pajuto, kaip jo kojos pasuko į šaligatvį vedant į namus. Teskite, profesoriau. Norit, aš jums paskaitysiu. Skaitysiu taip, kad viską atsimintumėt. Aš miegu tik penkias valandas per parą – tad laisvo laiko turiu daug. Jei norite, aš jums kas vakarą skaitysiu prieš miegą. Sako, kad miegodama žmogus taip pat viską įsimena, jei kas nors tyliai kužda jam jausi. Taip? Na štai klausykite. Toli kitame miesto gale naktį tyliai sušlamėjo verčiamas lapas. Jobo knyga. Kol Montegas ėjo, vos krutindamas lūpas, patekėjo mėnulis. 9 valandą vakaro Kai Montegas sėdėjo valgydamas lengvą vakarienę, prieš kambaryje prašnekų paradinių durų ruporas ir Mildreda išbėgo iš svetainės kaip čiabuvis, sprunkantis nuo ugnikalnio įsiveržimo. Pro duris įžengė Mrs. Phelps ir Mrs. Bavels, nešinos buteliais martinį ir dingo svetainėje kaip ugnies krateryje. Montegas liovėsi valgęs, jos buvo panašios į milžiniškus krištolinius sietynus – žvangančius tūkstančių įvairių sąskambių. Net per sienas jis matė jų saldžias beprasmiškas šypsenas. Jos piekdamos kažką šaukė viena kitai, tarykdamos svetainės užėsi. Dar nenurijęs kasnio, Montegas nei pats nepajuto, kaip atsidūrė prie svetainės durų. Kaip jūs gerai atrodot? Gerai? Tu žavingai atrodai, Milė. Žavingai? Visos puikiai atrodo. Puikiai. Montegas stebėjo moteris kantrybės, sušnipždėjo Faberis. Ir kam aš čia stoviu? Vos girdimai sušnipždėjo Montegas. Jau seniai reikėjo važiuoti pas jūs su pinigais. Spėsite ir rytoj. Būkit atsargus, Montegai. Nuostabus spektaklis, netiesa? Sušuko Mildreda. Nuostabus. Vienoje televizinėje sienoje kažkokia moteris tuo pačiu metu ir šypsojosi, ir gėrė apelsinų sultis. Ir kaip jai taip išeina? pagalvojo Montegas su apmaudu. Kitoje sienoje rengeno spinduliai rodė, kaip šis gaivinantis gėrimas tęsia savo kelionę tos pačios damos temple, kol atsiduria jos sužavėtame skrandyje. Umai svetainė pakilo raketiniu lėktuvu į debesis, po to pasinėrė balkšvai žaliame jūros vandenyje, kur mėlyno žuvys ryjo raudonas ir geltona žuvis. O po valandėlės trys balti karikatūriniai klaunai jau kapojo vieni kitiems rankas ir kojas, palydint nesulaikomam skambiam juokui. Dar po dviejų minučių kambarys atsidūrė kažkur toli už miesto, kur pasiutusių greičių ratų skriejo raketiniai automobiliai, nuolat susidurdami ir atsitrenkdami kits į kitą. Montegas matė, kaip išlėkė į orą kelių žmonių kūnai. Milė, ar tu matei? Mačiau, mačiau. Montegas įkišo ranką į sienos vidų ir pasuko pagrindinį jungiklį. Vaizdai sienoje išnyko, tartum iš didžiulio krištolinio akvariumo, kuriame nardė paklaikusio žuvys, kas nors būtų išleidęs vandenį. Visos trys moterys išlėto atsigrėži ir su neslepiamu susierzinimu ir neapykanta pažvelgė į Montegą. Kada jūsų manimų prasidės karas? paklausė jis. Matau, kad šiandien atvykote be vyrų. O, jie čia ateina, čia vėl išeina, pasakė Mrs. Phelps. Laksto ten ir atgal, vietos savo neranda, pitas vakar gavo šaukimą, grįž kitą savaitę. Taip jam pasakė. Trumpas karas, po dviejų dienų visi grįž namo. Po 48 valandų visi bus jau namie. Tai pasakė armijoje. Trumpas karas. Pitas gavo šaukimą vakar. Pasakė, kad kitą savaitę jau grįž. Greitas Visos trys moterys nenustigo vietoje ir tolydžio nervingai žvilgčiojo į tuščias dulsvas sienas. Aš nesijaudinu, tarė Mrs. Phelps. Tegul savo jaudinasi pitas, sukikeno ji. Tegul savo jaudinasi pitas. O aš nesijaudinu. Kas man? Taip, pritarė mylį. Tegul jaudinasi pitas. Visuomet sako žūva kitų vyrai. Taip ir aš girdėjau, nežinau ne vieno žmogaus, kuris būtų žuvęs kare. Pasitaiko, kad žūva, pavyzdžiui, šokdami nuo aukščiausių pastatų, kaip praeitą savaitę, glorijos vyras, bet tik ne kare. Tik ne kare, pakartojo Mrs. Phelps. Bent jau mudu su pitu visuomet sakydavom, jokių ašarų, jokių aikčiojimų. Tai mudviejų trečioji santoka ir mes nepriklausomi žmonės. Mes visuomet sakydavom, stenkis būti nepriklausomas. Jeigu aš žūsiu, pasakė Pitas, tu nesikrimsk ir neverk, ir greičiau ištekiek ir negalvok apie mane. Panašiai kaip Klaros Dauf, penkių minučių romane, kurį vakar vakare rodė sienose, pasakė Mildreda. Ar matėte? Jo centre moteris, kuri, Montegas, nepratardamas nei žodžių, žiūrėjo iš jų moterų veidus, kaip kadaise buvo žiūrėjęs į šventųjų atvaizdus kažkokioje svetimos religijos bažnytėlėje, į kurią užklydo dar vaikas būdamas tų emaliuotų būtybių veidai liko jam nesuprantami, nors jis ir kreipėsi į juos ir ilgai išbuvo bažnyčioje, stengdamasis įsijausti į šią religiją, stengdamasis suprasti, kas tai per religiją, stengdamasis kuo daugiau aitrių smilkalų ir tų ypatingų niekur kitur neužtinkamų dulkių įtraukti į plaučius, o per juos į kraują. Ir jam atrodė, kad tuomet jį sujaudins ir taps suprantamesni tie margaspalviai vyrai ir moterys porcelianinėmis akimis ir ryškiomis kaip rubinas lūpomis. Bet nieko iš to neišėjo, absoliučiai nieko. Likis būtų užėjęs į parduotuvę, turėdamas kišenėje vien svetimą valiutą, už kurią nieko negalėjo nusipirkti. Taip ir čia, veltui jis glaustė medį ir gipsą ir molį, jie nepalietė jo širdies. Ta patį jis jautė ir dabar savo nuosavoje svetainėje, žiūrėdamas į šias moteris, kurios niekaip negalėjo nustykti vietoje. Jos rūkė išpūsdamos dūmų kamolius taisi, ugnespalvius plaukus apžiūrinėjo liepsnojančius nagus, lyg jie būtų užsidegę nuo jo įdėmaus žvilgsnio. Tyla slėgė jas, jų veidai apsiniauti. Kai Montegas pagaliau nurijo paskutinį kasnį, moterys net krūptelėjo. Jos klausėsi jo karštlygiško alsavimo – Trys tuščios kambario sienos buvo panašios į išbliškusias kaktas miegančių milžinų, kurių miego nepraskaidrina joks sapnas. Ir Montegas jauti, kad palytėjų šias didžiulės kaktas ant pirštų liktų surus prakaitas. Ir juo gudesnė buvo tyla, juo labiau rasojo kaktos, juo aiškiau buvo jaučiama, kaip viskas virpa aplinkui ir oras, ir tos degančios nekantrumu moterys. Rodės kiekvienu momentu, jos gali staiga spraksėdamos sušnypšti ir sprogti. Montegas pakrutino lūpas. Pasišnekėkime. Moterys krūptelėjo ir sužiūro į Montegą. Kaip jūsų vaikai auga, Mrs. Phelps, paklausė jis. Juk jūs puikiai žinote, kad aš neturiu vaikų. Viešpatie dieve, kasgi būdamas veiko proto norės turėti vaikų, pasakė Mrs. Phelps, negalėdama suprasti, kodėl ją taip erzina šis žmogus.